İnşallah bugünkü xütbəmizdə müsibətlərə qarşı e, səbirlə bağlı olacaq. Çünki insan e, dünyada yaşarkən Allah onu bir çox imtihanlara çəkir. Və önəmli olan da bizim üçün o imtihanlardan necə çıxmaq lazımdır ki, onu öyrənməyimiz lazımdır. Allah Taala e, ayət kəlməsində Bəqərə surəsinin 155-ci ayəsində buyurur ki: "Vallahi əlbəttə ə, biz sizi biraz ə, düşman qorxusu ilə, biraz aclıq, biraz da mallarınızdan, canlarınızdan, biraz məh məhsullarınızdan əks etməklərlə imtihana çıxacaq. Və ey Həbibim, səbr edənlər müjdələ deyə buyurmaqdadır. Yəni, bu onu göstərir ki, insan bütün bunlarla yaşadığı zaman bütün bu çətinlikləri yaşaya bilər. İmam Şəfi rəhmətullah aleyhi buyurur ki, bu ayədə qorxudan məqsəd biraz qorxu ilə deyə Allah buyurur. Allah qorxusudur, yəni taqva. Aclıqdan məqsəd isə ə, e, Ramazan orucudur. Malların nöqsanı isə sadaqa və zəkatdır. Canlara nöqsanı isə xəstəlik, bu cürlə çətinliyə düşmək. Məhsulların nöqsanı isə uşaqların ölümü. Çünki uşaq insanın könlünün meyvəsidir. Necə bir hədisdə Əbu Musa radiyallahu anh buyurur ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, elə ki bir kişinin e, bir uşağı öldüyü zaman Allah taala mələklərinə, ey e, mələklərim, siz o qulumun e, uşağını körpəsinə aldınızmı? Onlar da əlbəttə, ya Rəbbi. Siz onun könül meyvəsini aldınızmı? Onlar da əlbəttə, ya Rəbbi. Bəs onda qulum nə söylədi? Mələklər, ya Rəbbi, o qulun sənə həmd etdi və innə lillahi və innə lehi raciun dedi. Yəni, istirza etdi. Və Allah da buyurur ki, siz də şahid olun ki, e, mən də həmin quluma, yəni bu e, həmdinə görə, bu kəlməsinə görə cənnətdə bir beyt inşa etdim, onun da adını Beytül Həmd qoydum, yəni həmd evi. Yəni gör, e, necə bizə gözəl bir formada başa salır ki, belə bir insan istər oğlu olsun, istər yaxını, atası, anası, istər digər e, yaxın dünyasını dəyişəndə əlbəttə ki, bizim də bu kəlmələri söyləyib və Allaha şükr etməyimiz lazımdır. Necə Allah Taala digər ayət kəlməsində 156-cı e, ayəsində buyurur ki, Bəqərə surəsinin "Əlləzîne izâ əsâbethum musîbetun qâlû innâ lillâhi və innâ ileyhi Yəni o şəxslər ki, üzərinə bir müsibət icabət edər, yəni bir müsibət gələr başlarına, qâlû deyərlər ki, İnnə lillahi və inna Yəni biz Allahdan gəldik, yəni dönüşümüz də Allahadır. Yəni Allah Taala ayəsində də əlbəttə iman əhlinin ə, e, necə bir hərəkət etməsini bizə bəyan edir, göstərməkdədir. Ə, e, və Əbu Said rəziyallahu anhu isə buyurur ki, e, Rasulullah sallallahu buyurur ki, müsəlmanın bədəninə batacaq bir tikan olsun, istər yorğunçuluq, istər xəstəlik, gələcəkdən ə, kədərlənmə, keçmişdən üzülmə və başqaları tərəfindən ə, ə, gələn əza, işgəncə, sıxıntılar ə, e, üzərinə gələrsə, Allah Taala bu müsibətlər səbəbi ilə ə, e, həmin o müsəlmanın günahlarından bir qismini örtər. Yəni Allah nə edir? Onu yəni günahlardan bağışlayır. Biz öz düşüncəmizdən götürürük ki, birinin yaxşı yaşaması, rahat yaşaması, imkanlı yaşaması xoşbaxtlıq sayılır. Bəs məsələn elə insanlar var ki, deyirlər ki, falan kəs heç xəstəlik çəkmədi, ə, quş kimi köçdü getdi, yəni boşbax adam idi. Ancaq filan kəs zülmlə öldü, xəstəlik zad o ən bədbaxt insan idi. Bu nəyi göstərir? Bizim düşüncəmiz nə qədər zəif olduğunu bizə bəyan edir. Çünki ə, Allah bura ki, siz bir şeydə xeyir düşünərsiniz, orada siz üçün ziyan vardır. Bir şeydə ziyan düşünərsiniz, orada siz üçün xeyir vardır. Bu da həmçinin onu göstərir ki, bütün bunlar onu göstərir ki, ə, müsəlman yəni həyatda çəkdiyi o ə, sıxıntılarla, istər xəstəliklə Allah onun günahlarını bağışlayır, onun üçün daha xeyirlidir. Necə digər bir hədisdə Əbu Hüreyra radiyallahu anhu Allah Rasulundan sallallahu aleyhi ve sellemdən rəvat edir ki, müminin halı bir sap üzrə ə, e, bitən bir əkin, əkin kimidir, əkinə bənzər. Necə o əkin ə, e, külək ə, e, bir hissəsini qırar, o yana çırpar, bu yana çırpar, sonuçda o əkin qalxar. Yəni müsəlman da belədir. Yəni o sıxıntılar, işgəncələr, təzyiqlər onu o yan bu yana çırpar, ancaq Allah onu sonuçda qaldırar. Ancaq bir fucurun, yəni günahkarın, bir fasiqin halı isə şah möhkəm şüşəyə bənzər. Və Allah onu qıranda birdən qırar. Və əlbəttə ki, bu da bizim üçün ən böyük ə, e, bir dəlildir. Və ona görə də Allah Resulü sallallahu buyurur ki, ə, e, Allah kimə xeyir murad edərsə, Allah ona müsibət göndərər. Bu nə qədər də bizim üçün xeyir olduğunu bəyan etmək, göstərməkdədir. Necə bir gün e, Ənəs radiyallahu anhu, Ənəs bin Malik e, rəvat edir ki, bir gün Allah Resulü s.ə.v bir qəbirsanlıqdan keçdiyi zaman e, bir qəbir kənarında ağlayan bir qadını görür və Allah Resulü da s.ə.v ona buyurur ki, Allahdan qorx və səbr et günən səbr etkən yəni, deyə söyləyir qadın da e, başımdan yəni uzaqlaş yəni mənim başıma gələn sənin başına gəlmədi deyir və sonra oradakılar bu Allah Rəsuldur nədən sən ona o cür cavab verdin deyə ə, e, söyləyirlər və həmən Allah Rəsulunun evinə gəlir və qapıda deyir ə, e, gözətçilər də olmur yəni qulluqçular keçir və ə, deyir ki ya Rasul mən səni tanımadım da və Allah Rəsulu buyurur ki Bunu yaxşı yadından saxla gələn ki, yəni ilk müsibət anında Allah səbr edən və Allah ə, e, o göstərdiyimiz formada dua edən Allah əlbəttə ki, niyə e, ondan daha xeyirlisini verər. Tirdiyin daha xeyirli əvəzini verər. Necə bir hədisdə Abdullah, Abdullah radiyallahu anhudan rəvat edilir ki, e, Allah Resulü s.ə.v buyurur ki, hər kim e, üç dənə həddi bulğa çatmamış uşağını yola salarsa, ahirətə yola salarsa, və axirət günündə onun üçün o qiyamətdə həmin uşaqlar ateşdən qoruyucu olar. Və Əbuzər radiyallahu anh mən e, ikisini yola saldım, ya Rasulallah. İkisi də olar deyir. Necə digər bir Übey ibn-i Kəb radiyallahu birisi də olarmı ya Rasulallah? Deyir ki, əlbəttə biri də olar, ancaq ilk o müsibət zamanı bu deməli səbir etmək lazımdır. Məsələn, insan var ki, başına bir müsibət gəlir, o müsibət gələndə elə bir söz söylər ki, o üstyankarlığa aparsa oradan o səbir heç bir insana fayda verməz. Necə digər bir hədisdə Üsamə bin Zeyd radiyallahu rəvat edir ki, Allah Rasulundan s.ə.v-in qızı e, Zeynəb radiyallahu anhanın uşağı ölmüşdür, oğlan uşağı ölmüşdür və adam yollar ki, bəs atama deyin, e, bəs oğlum öldü, bura gəlsin və Allah Rasulü e, deyir ki, səbr etsin, Şübhəsiz ki, Allahdan gələn Allaha qayıdacaqdır, dönəcəkdir və səbr etsin və ondan daha xeyirlisi hesabını gözləsin. Və and içir ki, gəl, gəl hökmən gəlsin mənim yanıma və Allah Rəsulü bir neçə sahabə ilə e, ora gedir və o zaman ə, e, e, Zeynəb radiyallahu uşağı Allah Rəsulunun qucağına verir. Artıq uşaq ölmək üzrə idi. Peyğəmbərəm ağlayır, gözündən yaş axır və sahabələr nədən ya Rəsul ağlayırsan? Deyir ki, bu Allahın bir rəhmətidir göz yaşı. Bəs ki, acım yanada Allah acımaz. Yəni, bu onu göstərir ki, yəni, ağlayan insan bir müslümət yanında ağlaya bilər, ancaq başqa hərəkətlər, şübən və digər hərəkət etmək isə böyük günahdır. E, digər bir hədisdə Allah Rəsulunun çobanı olan Əbu Səlma radiyallah e, buyurur ki, gözəl beş şey vardır ki, tərzdə bunlar nə qədər ağır gələr. Bunlar, Lə ilə illallah, Allah akbar, Allah akbar, Subhanallah bir həmdihi demək, bir də ki, bir e, müsəlmanın salih bir evladını e, itirməsi ilə gözlədiyi savab, yəni səbri ilə o qazanacağı savab deyə buyurur. Və həmçinin digər bir hədisdə Ümmü Sələmə radiyallahu anh anamız buyurur ki, Allah Resulü Sələm bizə bir e, duanı örgətdi ki, e, bir müsibət anında bunu oxusanız, Allah bundan daha xeyirlisini sizə verər. E, elə oldu ki, e, Ərim dünyasını dəyişdi və mən bu duanı oxudum. Deyir ki, İnnə lilləh və iləyhi raciun. Allahumma əcirni fi musibəti və əxlif li xayran minhu deyə. E, bunu oxuyun ki, yəni biz Allahdan gəldik, dönüşümüz Allahadır və Allahım bu e, müsibətdə mənə mükafat ver, ondan daha xeyrisi mənə bəxş et deyə. E, duanı oxudum. Elə oldu ki, deyir Allah bundan daha xeyrisini mənə nəsib etdi. Allah Rasuluna yəni e, özü mənim zövq, e, yəni ona ərə getdim deyir. Allah daha xeyirlisini verir. Əlbəttə ki, bunlar onu göstərir ki, insan dua edəndə Allahdan e, daha xeyirlisini istəyəndə Allah ümumən hər bir müsibət qarşısında daha xeyirlisini e, səbr edəndə bəxş edir. Və İbn Abbas radiyallahu da buyurur ki, e, Allah Rəsulü buyurur ki, ümmətimə e, elə bir şey verir ki, digər ümmətlərə verilməmişdir. Bu da ki, innə lillahi və innə ileyhi raciun e, kəlməsidir. Götürək sahabələrin özləri, yəni Allah rəsulunun ən xeyirli dostlarını, onlar ə, bu məsələlərlə bağlı nə hansı fikirdədirlər, nəyə söyləyə bilər? Məsələn, İbn Məsud rəziyallahu buyurur ki, göydən düşüb parçalanıb ölməyim Allahın təqdir etdiyi bir şey xüsusunda keşke bu mənim başıma gəlməsəydi deməkdən daha xeyirlidir. Fikir verirsiniz? Yəni Allahın təqdirinə qarşı çıxıb bir dənə söz söyləməyimlə göydən düşüb parçalanıb ölmək mənim üçün daha xeyirlidir. Götürək e, möminlərin əmri Həzrət radiyallahu anhu e, buyurur ki, bir müsibət anında əlini dizinə vuranı həqiqətən də bütün əcrlərini itirmiş olar yəni insan, bütün yəni xeyirlərini itirmiş olar. Yəni belə bir üsyankarlığı edən insanın. Və həmçinin İmam Həsən radiyallahu buyurur ki, cəmaat namazını qaçırdan istirca etməsi lazımdır. Yəni bir insan ki, cəmaat namazını qaçırda, o desin, inna lillahi inna ileyhi raciun. O özü də müsibətdən sayılır. Nə qədər şey itirir yəni bu insan. Allah Teala arxasında bu işi ulaike ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun ve rahmetun və ulaike humul e, muhtedun deyə buyurur. Deyir ki, məs e, onların üzərinə Allahın salavatı, yəni öymə, Allahın öyməsi və həm e, Rəbbi tərəfindən bir rəhmət vardır və onlar hidayətə çatanlardır. Yəni hidayət onların üzərinə deyə buyurur. Ömər Allah buyurur ki, nə gözəl iki mükafat və nə gözəl əlavə deyə buyurur. Yəni, iki mükafat nədir? Rəhmət, ə, e, e, ölmə və rəhmət, bir də ki, əlavə isə hidayətdir. Yəni, bəs o insanlar ki, müsibətə, sıxıntıya qarşı bu sözləri söyləyərlərsə, həm Allahın ölməsi onların üzərinə gələr, həm də ki, Allahın rəhməti, həm də ki, Allah onlara hidayət verər, hidayət onların üzərində olar. Bundan gözəl Yəni nə ola bilər yəni müsəlman üçün? Allah Taala digər bir ayət kəlməsində Əhzab 43-cü ayəsində buyurur ki: "Huvellezî yusallu aleykum ve melâiketuhu liyukhrijakum minez-zulumati ilen-nur ve kana bil-mu'minîne rahîme" deyə buyurur. Buyurur ki, Allah Taala Allah sizi qaranlıqdan nura çıxartmaq üçün üzərinizə mələklərlə ə, e, bərabər salat edən, yəni rəhmət yağdırandır. Və o müminlər, müminlərə ziyadə silahının yəni artıqlamasını acıyandır deyə buyurmaqdadır. Yəni, budur yəni mükafat. Yəni, müsibətdə, sıxıntıda ə, e, Allah insan necə imtihan çəkdiyini və o imtihandan da kim necə çıxdığını ə, e, Allah da bizə bəyan etməkdədir və əlbəttə ki, biz də həyatda bu imtihanları yaşamalıyıq. Çünki Allah da buyur ki, sizdən öncəkilər bütün bu sıxıntılarla üzdə durdular, yaşadılar, səbirlər, cənnəti qazandılar və siz də keyf çəkə-çəkə cənnəti qazana bilməzsiniz. Ona görə bizim də həyatımız belə olmalıdır. Necə sahabələrin, necə salihlərin olduğu kimi həyat bizim üçün bir imtihandır. Allah Taala bizi bu imtihandan e, gözəl çıxarsın. Allah Taala bizi <clears throat> dindən, imandan ayırmasın. Allah Taala öyrəndiyimizə şəhid önlərlə deyib ölənlərdən etsin. Allah Taala cəmi müsəlmanlara yardımçı olsun. Allah Taala məscidimizi, müsəlman qardaşlarımızı fitnə-kənarda fitnə əlindən qorusun. Allah Taala bizim millətimizə, dövlətimizə birliyi bərabər hidayət versin. Kiminə xəstə sağlığına şəfa versin xəstə bacı qardaşlarımız var. Onlar üçün dua etməyin. Allah onlara şəfa versin. Kimin nə çətinliyi varsa Allah asanlığa çıxarsın. Allah bizi qiyamətdə bir arada cənnətdə bərqərar etsin. Amin.